Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. 23 sata i 56 minuta, kao što je ovaj džingl najavio, došli smo do još jednog izdanja emisije Viralno. Što je to ovog tjedna bilo viralno u svijetu studenta, u svijetu studenta i što su zapravo, o čemu su oni zapravo pričali taj tjedan, doznat ćemo vrlo brzo. Vrijeme je, krenuli su kolokvi. Moglo bi se reći, krenuo je najgori dio studentskih dana, krenule su te obaveze i na neki način priprema za završne ispite. što se 12. mjesec bliži, tim više i više ima tih ispita, kolokvija i jako, jako je teško, vjerujem, svim studentima ostati na vrhu toga svega i iskontrolirati što se to sve događa. Kao i svakoga tjedna, pitala sam jednu riječku studenticu što ona misli o kolokvijima i kako, kako izlazi na kraj s njima. Pa poslušajmo što ona ima za reći. Počelo je vrijeme kolokvija, jesi li nervozna? Da. Kako se rješavaš te nervoze? Spavanjem, pijenjem čajeva i puno hrane. Što misliš, da li možda profesori stavljaju previše kolokvija u isto vrijeme? Definitivno. Dva, evo već tri tjedna on imamo tri kolokvija u jednom tjednu što je previše. Kako se ti pripremaš za te kolokvije? E, pokušavam rasporediti učenje šta na šta više dana moguće, tako da imam šta manje učiti u jednom danu. Inače, trebala bi učiti do dva u noć, a to je onako svaki dan pre, previše i <laughs> ne ide. Imaš li možda savjeta za sve svoje kolege kako uspješno položiti sve kolokvije? Pa, rađe ići spavat nego biti budan do četiri ujutro jer to ne donosi ništa dobro, samo ćete biti nekoncentrirani i umorni pokušati rasporediti učenje na šta više dana moguće i rađe učiti pomalo više dana nego sve skupa jedan dan što je onako problem jer nam se nikome ne da, ali mora se, tako da to. Svakako treba rasporediti posao što bolje se može, a sada je vrijeme za jednu glazbenu pauzu. Poslušat ćemo Daniela Caesara i Best Part. coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? if you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? if you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Ovo je bio Daniel Caesar i Best Part, a mi se vraćamo emisiji Viralno. Za sve one koji su se tek sada uključili prije ove glazbene pauze, Pričali smo o tome zapravo što je viralno ovaj tjedan i to bi bili kolokvi. Poslušali smo i mišljenje jedne studentice i ona nam je na neki način objasnila kako ona izlazi na kraj sa tim kolokvijima i kako ih uspješno prolazi. Kao i svi ostali ispiti ovo vrijeme kolokvija zapravo zadaje veliku količinu stresa svim studentima i smatram da nikako ne smijemo dopustiti tom stresu da prevlada jer će na kraju rezultati biti i manji nego kakvi bi mogli biti da nismo pod tim stresom i strahom. Sve što treba jest dobro rasporediti vrijeme, dobro rasporediti posao i paziti da se sve ne nakupi za večer prije i mislim da bi sve trebalo na kraju biti u redu. svakako najvažnije u cijelom ovom procesu studentski, studentskih dana studiranja i polaganja kolokvija i tih završnih ispita za koje se zapravo ovim kolokvijima i pripremamo je da trebamo ostati pozitivni i nikako ne dopustiti negativnoj energiji da nas preuzme. Ostati pozitivni i veće šanse su da će i naši rezultati biti pozitivni. Želim svim studentima koji me trenutno slušaju puno sreće na kolokvijima koji, koji, koji su pred njima i nadam se da će sve to uspješno položiti. S ovim riječima došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Viralno. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno